Laborantza ganbarako ekipa ez da enoatu jaz. 2008an baino euneko ameka dozier gehiago lagundu dituzte etxalden diru laguntza galdeak bideratu eta instalazio naiz transmisio proiektuak laguntzeko. Gainera, mendiko lurren eta hartzaintza jardueren diagnostikoak egin dituzte, ostibarren, siberoan eta larrun inguruko mendietan. Hori gutxi eta, baigurako edota uaitzako natura 2000 lagunen laborantza baliapena aztertzen aritu dira. Laborantza ganbarako panpio Laizola. Natura 2000 dokumentu batzu lantzen ari gira, mendi diagnostikoak, kudeak eta hori albezain egokia izaiteko, eh, baseritipiek behar dute mendia, haien hartaldeak edo behitropak eta etxetik ateratzeko hilabete batzuen zata. Gaur egun, iparraldeko ekoizleen, amairu elkarte animatzen dituzte, horien artean, iparraldeko pirenaika, sasiko ardiena, herriko aragia eta ogia, kriasera itxasuko garezia edota sagarnoen sindikata. Hainitz, eh, alogetan ari gira, desmartxatipietan, astapenian niok Eh, sinesten ez dituen horiek batzutan eh, sohmarka bilakatzen dira, eta horiek sustengatu behar dira, eh, geroan ere, sail batzu garatzeko eta laborari batzuk beti geroa izaiteko lujaldeuntan. Preseski, Euskal Herri osoko Euskal Sagarnoaren sormarkabiatu biatu da aurten lehen aldiz, eta urte gutxi barru ere itsasuko gereziena. Baikor da beraz, bainat molimoz laborantza ganbarako burua. Hor badira perspektibak, bai laborarindako holako batzutan engaiatzeko, izaitan la balio gehi deigarri bat, etxaldetan, eta ere enpleguaren sortzeko okasione bat. Sail batzuetan aldiz, berakada senditu dute, besteak beste, kriaseran edota herriko aragian. Badira, gora beherak eta gora beherekin egime behar eta intzina segitu. Hena, hor, jaleike bada giro bat, hemen eh, eskolerri mailan, bada laborarin arteko giro hori eta giro hori behar du atxortuki mantenitu, behar bali madu ere gure lujaldeari eh, gero bat eman. Emeretzi urteak ongi ospaturik beraz, indar berriturik abiatu du urte berria Euskal Herriko laborantza ganbarak.